Հայերը քաղաքագիրտ մարդկությանը հսկայական մշակութային ժառանգություն են թողել հուշարձաների ու մշակութային այլ արժեքների տեսքով։ Ցավոք նրանց մեծ մասը, որոնք պատմական այս կամ այն ժամանակաշրջանում հայտնվել են ոչ հայկական վերահսկողության տակ, վանդալիզմի ու ժամանակի զոհ են դարձել ու շարունակում են դառնալ նաև այսօր, երբ թվում է համաշխարհային մշակութային ժառանգության պահպանման մեխանիզմներ ստեղծվել են։ Այդ մեխանիզմները սակայն հաճախ չեն գործում կամ ոտնահարվում են։ Այդ արատավոր երևույթներն Արցախն իր մաշկի վրա բազմից է զգացել կրթության, գիտության Հանրապետության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Լեռնիկ Հովանիսյանը հաստատում է Արցախի մշակութային ժառանգության վտանգված լինելու մասին ահազանգ բազմաթիվ միջազգային կառույցների են հղվել։ Արձագանքները հուսադրող չեն։ Ցավոք սրտի այստեղ նույնպես գործում են երկակի ստանդարտները, օրինակ մենք քրաշոսուրա պատերազմից հետո անընդհատ դիմել ենք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, որոնք կոչված են հակամարտության գոտիներում իրականացնել մշակութային ժառանգության պահպանության մեխանիզմներ, սակայն բացի խոստումներից, բացի հայտարարություններից կառույցներից գործնական որևէ քայլերի չեն դեմել։ Կան օրինակ կազմակերպություններ, որոնք ամենաթեժ, ամենա այսպես վտանգավոր գոտիներում, ինչպիսիք են ասենք օրինակ Սոմալին կամ Աֆղանստանը, այնտեղ հուշարձանների վերականգնման գործողություններ են իրականացում, բայց չգիտես ինչու չեն կարողանում նույնիսկ մի հանախումբ ուղարկել Ադրբեջանի կողմից մեր օկուպացված տարածքներ, իմանալով, մոնիթորինգ անելով, թե ինչ վիճակում են գտնվում մեր հուշարձանները։ Ցավալի է, որ աշխարհը 21-րդ դարում դեռևս շարունակում շարունակում է իր այդ երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը, 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում շուրջ 2000 հայկական պատմամշակութային կոթողներ եւ ավելի քան 20000 թանգարանային ցուցանմուշներ գտնվում են ոչնչացման վտանգի տակ։ Բացի հայկական հուշարձանները ոչնչացնելուց Ադրբեջանը նաեւ հետևողական ու նպատակաուղված աշխատանք է տանում պատմական ակնառու փաստերը խեղաթյուրելու ու հայկական մշակութային ժառանգությանն այսպես ասած աղվանական ծագում վերագրելու ուղղությամբ։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանը փոխում է քաղաքականությունը։ Կան հուշարձաններ, որ պարզապես հիմա էլ ոչնչացնում են։ Կան հուշարձաններ, որոնք հայտարարում են աղվանական։ Մեկ ուրիշ նորություն, որ ասենք նույն Շուշիի եկեղեցիների նկատմամբ սկսվել է այսպես կոչված օղափառացման գործընթաց։ Ասեմ ձեզ, որ այսպես կոչված աղվանացման գործընթացը Ադրբեջանը նոր չի սկսել։ Ադրբեջանը դա սկսել է դեռևս խորթային միության ժամանակներից, 1960-ական թվականներից, երբ որ ադրբեջանական ժողովրդի ցակման, այսպես կոչված աղվանական կոնցեպցիան դարձավ իրենց պատ պատմագիտության հիմնական առանցքը։ Զիաբունյաթուլի գլխավորությամբ Այս ամենը բնականաբար ինքնանպատակ չի արվում։ Իրականում Ադրբեջանի կողմից հայկական պատմամշակութային կոթողների ու հուշարձանների ոչնչացումը, դրանց ցակման մասին սեփական վարկածը միջազգային ատյաններում առաջ մղումն ու հայկական ցակման շղթումը այս տարածաշրջանում հայկական հետքի վերացման ցեղասպան ծրագրի մի մաս է։ Միջազգային կառույցները, այդ թվում եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, լավագույն դեպքում լրությամբ հետևում են այդ գործողություններին կամ չեն տեսնում այն, ինչ կատարվում է անգամ համաշխարհային արժեք ներկայացնող կոթողների հետ։ Թե որքանով են համարժեք երեք հայկական կողմի պատասխանատվողությունները դժվար է ասել։ Լեռնիկ Հովանիսյանն ասում է, որ ներուժի ներածին չափով Հայաստանի Հանրապետության ու միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատում են փրկել հայկական մշակութային ժառանգությունը, որ մնացել է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Անցյալ տարի ստեղծվել է օկուպացված տարածքներում հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանման պետական խորհուրդ, որի միջոցով էլ համակարգվում են այդ աշխատանքները։ Գրկված են թե պետական լիազորման մնի շահագրգիռ ներկայացնել, թե Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պետական լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև փորձագետներ։ Նպատակն է ճշգրտել բոլոր այն կորուսված հուշարձանների, թանգարանային ցուցանմուշների ցանկերը։ Ասեմ, որ այդ աշխատանքը շարունակվում է, այժմ մենք զբաղված ենք նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերի ճշգրտման աշխատանքներով, սակայն ամենակարևորը, որ մինչև հիմա լուծված չէ, ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը պետք է դրան հետամուտ լինի, դա այդ տարածքներում միջազգային մոնիտորինգային խումբ ուղարկել եւ այդ ամենը տեղում ուսումնասիրել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակողմ համաձայնագրում, որն Արցախում պատերազմի դադարեցման հիմքն է դարձել, ցավոք չեն կարգավորվում պատմական հուշարձանների պահպանության հարցերը։ Գոյություն ունի սակայն զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին Հաագայի կոնվենցիան, որը կոչ է անում զինված բախումների ժամանակ դիտավորյալ չվնասել հուշարձանները։ Ադրբեջանը գիտենք ուշադրություն չի դարձնում նաև միջազգայինորեն ընդունված փաստաթղթերին, բայց միջազգային կազմակերպությունները Ադրբեջանի գործողություններին հասցեական գնահատական տալու ու երկակի ստանդարտներից հրաժարվելու կամ պիտի ունենան որպես համաշխարհային մշակութային ժառանգության պահպանության իրական երաշխավոր Սրփուհիվանյան Արցախ լրատվական